Now you're listening to Nine Music. Mais on vient d'où Hein On vient d'en bas, nous. On vient d'en bas, nous. Bas, nous, bas, nous. Bas, nous, On voulait toucher le ciel. On vient d'en Bas, nous, bas, nous. Bas, On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, Banou, Banou, Banou, Banou, Banou, on voulait toucher On vient dans Banou, Banou, Banou, Banou, Banou, Banou, on voulait toucher On vient dans Banou, on vient dans Banou. On voulait toucher le ciel. On vient dans Banou. On voulait toucher le ciel. On vient dans Banou. On voulait toucher le ciel. On voulait toucher le ciel. On a chargé les barilés, on vient dans le club qu'à gouler. Je vais débriquer en l'air et des 9 mm, les ex sont agités. Première taf, deuxième taf, c'est du sur de la qualité. Spécialistement préparé pour foutre un bordel dans ta soirée. Équipé, équipé, on est lourdement équipé. J'en place une pour tous mes chippés. Depuis Lausanne, Paris, Sydney. Raffiné Porte, mi c'est bien noir, on pas fiol, t'y raffiné Port, J'en autant d'autres, qui ont jeté rapport. N'a à accord, mini, mais non. On vient dans Banou, Banou, Banou, Banou, Banou on voulait toucher On vient dans Banou, banou, banou Banou, banou, banou, On voulait toucher On vient dans Banou, banou, banou Banon, banou, banou, On voulait toucher On vient dans Banou, banou, Banon, Banon, banou, banou, On voulait toucher On vient dans Banou On vient dans Banou On voulait toucher le ciel On vient dans Banou on voulait toucher le ciel. Que medan dans la coco si famas. Mustyti melona c'est pas i di vrazh. Ouais ouais. Lojna milona veç lasi fucked up. Ouais. Qa po me de tout qartë të intakt. Për pari më cap, juste apprécie la frappe Je sais que tu me comprends, donc bienvenue dans le salle On a changé les règles, Mike et Rim en rafale Pse nous, po t'nimo, prej këse dhe Forte. Action. action, te, On banou. On voulait toucher on le ciel en banou. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous.